Tako i vi žene budite podložne svojim muževima. Čak ako su i neki neposlušni, riječ da budu pridobiveni bez riječi življenjem svojih žena. Kada promotre vaše življenje u čistoti i poštovanju, vaš ukras neka bude izvanski, pletenje kose, nošenje zlata ili odjevanje haljina, nego čovjek skrovica srca, nepropadljiva, blaga i smirena duha, što je pred Bogom dragocjeno – jer tako su nekoć sebe ukrašavale i svete žene koje se uzdale u Boga i bile podlažne svojim muževima poput Sare koja se pokorila Abrahamu nazivajući ga svojim gospodarom. Njezina postaje ta djeca ako činite dobro i ne bojite se nikakva zastrašivanja. Isto tako, vi muževi živite obzirno sa svojim ženama kao skrkijom čeljadi, iskazivajući im poštovanje kao su baštinicima milosti života da vaše molitve ne budu zapriječene. Napokon, svi budite jednodušni, susjećajni, puni bratske ljubavi, milosrdni, ponizni, ne uzlačajte zlo za zlo, ni pogrdu za pogrdu, naprotiv, pak blagosiljajte, jer ste na to i pozvani, da blagoslov baštinite. Jer ko hoće ljubiti život i vidjeti dane sretne, neka jezik svoj sustegne od zla, i neka mu usne ne kazuju prijevare, nek se kloni zla i dobro nek čini, neka traži mir i za njim teži. Jer su oči gospodnje nad pravednicima i uši njegove kod moltava njihovi, a lice gospodno suprotno onima koji čine zlo. Ko će vam nauditi, budete li ravnitelj dobra, nego da trebate i trpeti zbog pravednosti, blaženi ste. Ne strahujte zbog njihovih zastrašivanja i ne plašite se. Naprotiv, gospoda Krista svetim držite u svojim srcima, pripravni uvijek na odgovore svakome koji od vas zatraži razlog nade koja je u vama, ali s blagošću i poštovanjem, imajući dobru savjest, tako da oni koji izruguju vaše dobro življenje u Kristu budu postiđeni u onome u čemu vas kleveću. Doista, ako je to voja Božja, bolje je trpjeti čineći dobro nego čineći zlo. Jer i Krist jednom radi grijeha pretrplje, pravednik za nepravednike, da vas privede ka Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu i otidi prepovijedati onim dusima u tamnici, koji nekoć bijahu nepokorni, dok i Božja strpljivost iščekivaše u danima Noje, kad se gradila korablja u kojoj se nekolicina, to jest osam duša, spasi vodom. Njezin preslik, krštenje, ne uklanjanje tjelesne nečistote, nego zaziv za dobru savjest, upravljen Bogu, spasava sada i vas, uskrsnućem Isusa Krista, koji otišavši na nebo, desna je Bogu, pošto mu bijehu podložni anđeli, vlasti i sila.